Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ինչ ընթացքում են տողի եւ ուխտաձորի ենթաշրջանների զարգացման ծրագրերը։ Մանրամասները հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուատնտեսության, հողաշինարարության, հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանից իմացանք։ ԼՂ կառավարության կողմից շրջանի մի շարք համայնքների զարգացման համար ընդունվել է որոշում Տողի ենթաշրջանի եւ Ուխտաձորի ենթաշրջանի գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Նախորդ ուսումնասիրվել է այդ ենթաշրջանները ընդգրկող համայնքների զարգացման հիմնական ուղղությունները, որպեսզի կարողանան կառավարության դրամադրված միջոցները նպատակին օգտագործել։ Հիմնականում գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվում անասնապահություն, դաշտավարություն, հացահատիկային մշակաբույսերի ցանց, Ուխտաձորի ենթաշրջանը ընդգրկում է ակնախ բյուրի ծակուրու Հարթաշենի, Մարիամաձորի, Պլետանցի, Ջրակուսի, Ուխտաձորի քյուրաթաղի համայնքները։ Կառավարության որոշումով ըստ համայնքների ուսումնասիրվել են բնակիչների ռոռոկ մանջրով ապահովելու, անասնապահության զարգացման համար արտոնյալ անասնավարկ տրամադրելու, սերմացու տրամադրելու, անասնապահության հետ համատեղ նաև կերակուլտուրաներով զբաղվելու համար անհատույց հատկացվում է կորոնգանի սերմացու եւ դիզվառելիք։ Խորվել են խորքային արտեզյան ջրհորդեր եւ ծրագրի մեջ է սուբսիդավորված ռոռոկովի ջրի մատուցման խնդիրը։ Նույն ծրագիրն են իրականացնել Տողի ենթաշրջանը։ Տողի ենթաշրջանը ընդգրկում է եւս 8 համայնք, որտեղ եւս ուսումնասիրվել է այդ համայնքների զարգացման հիմնական ուղղությունները՝ Տողու, Տումի, Ազոխի, Դրախտիկի, Թաղուտի, Հակակվի, Մեծ Թաղերի, Մոխրենեսի համայնքները։ 2013 թվականին որոշակի աշխատանքներ է կատարվել, որը ամփոփվել է եւ կազմել ծրագիր 14 թվականի զարգացման համար։ Այն ծրագրերը, այն հերանեկարները եւ այն աշխատանքները, որոնք կրում են բազմամյա ելույթ, այսինքն տվյալ տարում ավարտին չեն հասցվել, ուսումնասիրվել են դրանց առաջ դրված խնդիրները, կատարման որակը եւ հաջորդ տարիներին նրանց հատկացման ծրագրերը։ 14 թվականին շարունակական է եղել ռոռոկման համակարգի անցկացումը, բազմամյա գերակուլտուրաների նոր տարածքների ավելացումը, դաշտամիջյան ճանապարհների, բնական խոթարքների, անասնապահության զարգացման համար մանր եւ խոշորեջերով անասունների նոր գլխականակի ավելացման խնդիրները։ Ծրագրի իրականացման տարիներին բնակչության գերակշիռ մասի մոտ կյանքի բարեկեցիկ վիճակ է ստեղծվել։ Այսինքն զբաղվելով անասնապահությամբ կամ դաշտավարությամբ կամ սեփական արտադրության կերարտադրությամբ մարդիկ հասել են որոշակի արդյունքների։ Զրագրավորված է նաև անասուններից ստացած մթերքները կենտրոնացված ձևով հանձնելու հարցում կամ տուկավորած խոտի վաճառքի հարցը, արտադրված ծորենի գարու հարցը։ Այս տարի գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից շրջանի եւ այդ ենթաշրջանի զարգացման գյուղերի բնակիչների կողմից պետության նկատմամբ պարտավորությունների գների մարման համար ընդունման կետեր դրվել, որտեղ բարձր շուկայական գներով հանձնել են իրենց արտադրած գարի եւ ցորենը առանց ավելորդ ծախսեր անելու տեղափոխման համար եւ իրենց պարտավորությունների մարումը ժամանակից շուտ կատարել են 2015 թվականի համար կառավարության կողմից մշակվել է նոր ծրագրեր գերային բազայի ավելացման պատղատ այգիների հիմնադրման ռոռոկման համակարգի բարելավման գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման խոշորման եւ ջերմանացների ձեռքբերման անաստաշեքերի վերանորոգման դաշտերի մաքրման թփուտների գյուղերի զաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման ուղղությամբ։ Ըստ ենթաշրջանների, ըստ գյուղերի կազմված են հատուկ ծրագրեր, որը վերահսկվում է ծրագրի ղեկավարի, գյուղնախարարության, բուսաբուծության բաժնի եւ վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության օգտագործման բաժնի մասնագետների կողմից։ 15 թվականի համար արդեն հատկացվել է Կորոնգանի անհատույց սերմացու 36 հեկտար, Տողի ենթաշրջանի զարգացման ծրագրով 45 հեկտար, Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագրով։ Բարձր որակի սերմանյութ է տրամադրվել սերմացու գտնվում է համայնքի բնակիչների մոտ ըստ դիմումների աշնանը հողը նախապատրաստելու ցանց կատարել։ Տրամադրվել է նաև ցանցի համար անհրաժեշտ անհատույց դիզվարելի քիմի մասը, մնացածը կտրամադրվի առաջիկայում, որպեսզի կարողանան հողի նախապատրաստական աշխատանքները ցանցը տարածաշրջանի բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան իրականացնել։ Լավ արդյունք է ստացվել անցած տարի կատարված կորոնգանի ցանցից։ Բնակիչները մեծ քանակությամբ դուկավորված կորոնգանի խոտ են ստացել, որը զմռան համար իրենց անաս իշխանությունների պահպանման համար կարևոր պայման է։ Բացի ենթաշրջան զարգացման ծրագրերից Գորոնգանի Սերմացու են հատկացրել նաև անհատույց մենակ անհատույց սերմի տեսքով, որը նույնպես բաժանվել է եւ ենթաշրջան ընդգրկող եւ շրջանի մնացած անասնապահությամբ գերարտադրությամբ զբաղվող բնակիչների։ Այսօրվա դրությամբ շրջանում ենթաշրջանի ծրագրով ցանված է 217 հեկտար Գորոնգան եւ 229 հեկտար ընդհանուր անհատույց հատկացված Գորոնգանի Սերմացուի հաշվի։ Արտա է մոտորապես 118 հեկտար Կորոնդանի Սերմացու շրջանում, որի մի մաս 81 հեկտարի ենթաշրջանային ծրագրով մնացածը անհատույց հատկացված եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ելնելով աշնանը ցանց չի կատարվել, կատարվելու է 2015 թվականի աշնանը հողը նախապատրաստելուց հետո։ Ծրագիրը շարունակական է, մեծ աշխատանք է կատարվում ռոռոկման ցանցերի անցկացման, այսպիսի ցանցերի անցկացրել Սակուրի, Մարիամաձոր, Ջրակուս, Քյուրաթա, Թավոտ գյուղերում։ Մնացած գյուղերում ընթացքի մեջ է նոր արտեզյան ժողովուրդներ կփորվեն, ազող ինչպես թաղեր համայնքներում։ Նախատեսվում է վերահսկել խորված արտեզյան ջրհորների տակ ցանվող մշակաբույսերի, բաժանության կուլտուրանալ զբաղողների ցանկը, որպեսզի այդ տարածքներում ընդգրկվեն համայնքի բոլոր բնակիչները սեփական արտադրության, բաժանաբոստանային կուլտուրաների բերք ունենալու, ինչպես նաև իրենց ապահովելու ավելցուկ ու շուկա հանելու համար։ Այդպիսի լավ փորձ ունի Ագնախպուրի համայնքը, որտեղ մոտ 3.5 հեկտար վարելահող բաժանված է մոտ 50 ընտանիքի եւ հերթով եւ ռոկման հարցը եւ վարձավճարների ուժի ծածկված էլեկտրոնիկայի դիմաց վարձավճարները կատարում են նորմալ ձևով։ Այդպիսի փորձ պետք է տարածվի նաեւ Ջրակուսի, Ծակուրու, Խտաձորի, Քյուրաթաղի համայնքներում, որը ընթացքի մեջ է։ Պարոն Հակոբյան, կարող եք համեմատել, երբ 2012 թվականին սկսվեցին Օխտաձորի եւ Տողի ենթաշրջանի զարգացման ծրագրերը։ Գյուղերում, ենթաշրջանների գյուղերում ընդհանուր առմամբ քանի գլուխ խոշոր կամ մանր եղջերավոր 70 կար, քանի հեկտար հող էր մշակվում, այսօր որքան, կամ բնակիչների թիվը մնում են թե արտահոսքը կա։ Ենթաշրջանի զարգացման ծրագրերը հաշվի առնելուց կառավարության կողմից ուսումնասիրվել է բոլոր ուղությունները, սկսած բնակիչների գյուղում մնալու հարցից վերջացրած տվյալ համայնքին սեփականաշնորհված ռոռոկովի կամ անասնակղխականակ բոլոր ուղությունները ուսումնասիրվել են նախորդ հանդիպում ունեցել բնակիչների հետ, բնակիչների կողմից առաջ քաշված հարցերը ներգրավել ներգրավել է ծրագրի մեջ, որը 12 թվականի արդեն կյանքի է կոչվել, 13 թվականի արդյունքները ուսումնասիրվել է դրանց կատարման արդյունավետությունը, այն ծրագրերը, որոնք հերանկարային են, որոնք առաջ են ընթացել շարունակվել են 14 եւ շարունակվում են 15 թվականին։ Այդպիսի ծրագրերը ռոռոկման համակարգ։ Շրջանը քանապես ռոռոկման ջուր չունի, հիմնականում գետի ափամերձ տարածքներում առանձին անհատների կողմից սեփականաշնորհված կամ նախկինում մշակված տարածքներն են, որ เป զի համայնքի բոլոր բնակիչները ունենան սեփական արտադրության բանջարաբոց բոստանային կուլտուրաներ, կարտոֆիլ եւ այլն փորվել է արտեզյան ջուրհորներ։ Յուրաքանչյուր արտեզյան ջուրհորի տակ, որ ի վիճակի լինի լրիվ սպասարկել գյուղատեսական տարվա ընթացքում մոտ 3 հեկտար հող է հատկացված նույն Մարիամաձորում, նույն Ջրակուսում, նույն Ծապուրում, Ջրակուսում երկու արտեզյան ջուրհորներ, որից յուրաքանչյուրի տակ 3 հեկտար, նույնը ակնախբյուրում, Քյուրաթաղում արտեզյան ջուրհորը փորված է, սակայն այդ հողերի բաժանման գործընթացը ռոռոկման ցանցի անցկացման հետ կապված չի իրականացվել, նույնն էլ ուխտա Վարդաձորի համայնքում։ Հաշվի առնելով, որ տվյալ տարածքը նախկինում կամ սեփականաշնորհած է կամ վարձակալած է այլ անձնավորության կողմից, պայմանավորություն է ձեռք բերել արտեզյանի մոտակայքում գտնվող բարելահողերից մոտ 3 հեկտար առանձնացնել, բաժանել յուղի բնակիչներին յուրաքանչյուրին 100 քառակուսի մետրի չափով, որպեսզի յուրաքանչյուրը կարողանա օգտվել այդ ծրագրից։ Եվ այդ ուղղությամբ արդեն ահագին առաջխաղացում կա։ Արտեզյան ջրհորները, որը մոտորապես 25 միլիոն դրամ է նստում պետական բյուջեի միջոցներով կառուցված ռոռոկման անց անցկացրած յուրաքանչյուրի միջև իր հողամասի մոտ լրիվ պոլիէթիլենային խողովակներով անցկացված արդեն այդպիսի փորձ կա եւ Թաղոտի համայնքում եւ Ագնախտուրի համայնքում մնացած համայնքներում այդ գործընթացը շարունակվում է նույնը կարելի ասել նաեւ անասնապահության մասով մարդիկ անասնապահությամբ զբաղվելու համար ի վիճակի չէին անասնագլխականակ ավելացնելու քանի որ յուղում միակ աշխատանքը անասնապահությամբ եւ դաշտավարությամբ զբաղվելն էր ուստի անասնապահությամբ զբաղվելու համար նախորդ պայմանավորվածության համար համաձայն ներկայացվել է ծրագրի կառավարություն խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասուններ գնելու համար։ Կենտրոնացված ձևով ստուգվում է գնվող անասունների սանիտարական վիճակը, հիվանդությունների վարակվածությունը, տարիքը եւ տրվում է այնպիսի անասուններ, որոնք աճի զարգացման համար, այսինքն ցուլիկները, արու մատաղաշները չեն գնում, գնում են մայր կովեր, երիջներ, որպեսզի կարողանան հաջորդ տարին աճ ունենան։ Մեծ քանակ ավելացել մանավանդ մանր եղջերավոր անասունների մասով միջև 15 թվականը շրջանում մանր եղջերավոր իրականությունների գլխականակը անկում էր ապրում, բայց վերջին տարիներին ծրագրի հետ կապված ցակուրում ավելացել է մանեջերավոր անասունների գլխականակը, ակնախբյուրում ավելացել է, մոխրենեսում ավելացել է։ Այս տարի 15 թվականի ծրագրով արդեն մեր կողմից ականջակալներով պիտակավորվել, համավասան պայմանագրեր կնքվել եւ սպասում ենք վարկի գումարների տրամադրմանը 23 խոշոր երջերանասունի եւ 60 մանեջերանասունների գլխականակի մասով։ Արդեն գնվել են անասունները տեղափոխվել իրաց մշտ սովետական հայելու վայր։ Շրջանը մի քիչ անջատված է հանրապետության մնացած շրջաններից, բայց մթերքների իրացման շուկաներ կան։ Կարգի արտադրությամբ զբաղվող տնտեսությունները իրենց սեփական մեխաններով տեղափոխում են կաթը, պանիր եւ կատնաշոր իմացած կատնամթերք արտադրելու համար։ Որտեղ են տեղափոխում։ Ստեփանագետ։ Դա պայմանավորություն Ստեփանագետի մսի կոմբինատի հետ եւ երբ որ մեկից ավելի անասունելուն կամ թեփուզ մեկ անասունի համար պայմանավորվում են իրենց մեխաններով կարողանում են կենտրոնացված, այսինքն համաձայնելով վարշ վարչակազմի ղեկավարի հետ, որը նախորդ հայտ է ներկայացնում մանավանդ Վերևի ենթաշրջանի ծայրամասային գյուղերը, որոնք վիճակի չեն կամ տեղափոխման համար բեռնատար մասնագիտացված մեքեններ չունեն, մսի կոմբինատը ունի պայմանավորվածություն կենթանի քաշով եւ մորթած վիճակում ընդունում է շուկայական գներով, որոշ բթած անասուններ շուկայական գներից բարձր գներով։ Ռոռոկման ցանցի on-line-մանը զուգահեռ հնարավոր է on-line-ել բանջարաբուսանային կուլտուրաների արտադրությունը, որովհետև այսօր ամբողջ Արցախում դրա կարիքը կա, բանջարեղենի մեծ մասը ներկրվում է Հայաստանից։ Պետությունը նաև ուշադրություն է դարձրել այս հանգամանքի վրա, որպեսզի ոչ միայն գյուղացին ինքը իրեն բավարարի բանջարաբոստանային մթերքների արտադրությամբ, այլ նաև Երևանի շուկա։ Հաշվի առնելով որ շրջանը, ինչպես նշեցի, ջրային ռեսուրսները շատ քիչ են, արտիզյան ջրհորները փորելուց նախատեսել եք, որ յուրաքանչյուր գյուղացի ենթաշրջանի ծրագրից օգտվելու համար ունենա սեփական փոքրիկ հողակտոր։ Սակայն ունենք նաև Ռոռոկովի տարած Արաքսի հովիտը Ադրուտի վարչական տարածքի մեջ է ընդգրկում, այնտեղ կան առանձին ընտանիքներ, որոնք վաղում են հեկտարներով լոլիկ, զմբուկ, զմերուկ, սեղ եւ այդ արտադրանքը պայմանավորվածություն կա Արցախ ֆրուտ կազմակերպության բնակչության հետ հանձնում են այնտեղ եւ բացի դրանից Արաքսի հովտում բացված է տոմատի մածուկի պատրաստման գործարան, որտեղ բնակիչների կողմից իրենց արտադրանքը կամ որոշ մասը իրենց արտադրանքի ավելցուկը հանձնում են այնտեղ։ Շուկայական գները գործարաններում ցածր են, դրա համար բնակիչները նախընտրում են երթուղային տրանսպորտային միջոցներով իրենց ապրանք հանձնել Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկա վերավաճառողներին միանգամից, քան հանձնել վերամշակության զբաղվող գործարաններին հիմնականում Հայաստանից տեղափոխված վերաբնակիչները կամ առանձին անհատները, որոնք սկսնակ են, որոնք խնդրեմի առաջն են կանգնում մշակման, իրադարձությունների, վնասատուների դեմ պայքարի գործում, որի համար էլ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների մասով ծրագիր զարգացան միտում նախատեսվում է միայն Արաքսի հովտի, Արաքսավան եւ մոտակա տարածքները։ Իսկ ենթաշրջանային զարգացման ծրագրով նախատեսված գյուղերում հիմնականում զբաղվում են արտեզյան ջրհորների տակ գետի ափամերձ տարածքներում փոքրիկ հողակտորներով Այսինքն բավարարում են իրենք իրենց։ Իրենց իրենց եւ որոշ մարդիկ ավելցուկը հանձնում են մեծ աշխատանք է տարվում վտղատու այգիների հիմնադրման ուղղությամբ։ Շրջանը հիմնականում խաղողորձական շրջան է խորհրդային տարիներին։ Այսօր խաղողայգիների քանակը շատ քիչ է, հաշվի առնելով որ տարածքները շատ քիչ են, մարդիկ զբաղվում են հիմնականում իրենց կարիքները սեփական արտադրությամբ բավարարելու, ավելցուկ ու վերամշակող գործարաններին հանձնելու համար։ Սակայն վերամշակող գործարաններում խաղողի 1 կիլոգրամի արժեքը այնքան ցածր է, որ չի բավարարում թունաքիմիկատների մշակման վրա կատարված ծախսերը փակելու համար։ Մարդիկ գերադասում են պահել իրենց համար իրենց արտադրանքը իրենք վաճառեն, քան հանձնեն վերամշակող ձեռնարկություններին։ Կա մի քանի խաղողորձով զբաղվող տնտեսություններ, որոնք 8-ից 10 հեկտարի չափով ունեն եւ իրենք իրենց արտադրանքը նույնպես ինչպես տողի ենթաշրջանի գինու գործարանն է, որը իր արտադրանքը ինքն է լրիվ միջև վերջնական արդյունքը եւ շալացման եւ բոլոր եւ վաճառքի գործը կազմակերպում։ Այստեղ մեծ ուշադրություն է տալու պատրաստության վրա։ Այս տարի օրինակ հատկացվել է մոտորապես 4000 տնկ տնկի կոնձորենու մոտ 400 ընկուզենու 130 տանձենու անհատույց տնկիները հատկացել են եւ ենթաշրջանների պատգամավորության զարգացման համար։ Չնայած ծրագրով նախատեսված է նոր այգիների հիմնադրում, բայց հաշվի առնելով որ կան ընտանիքներ, որտեղ ապրում են երկու ծեր ամուսիններ, որոնք եւս պետք է օգտվեն այդ ծրագրից, որպեսզի չլինի միակողմանի, մենք տնկիները հատկացնում ենք 10-ական, 20-ական, իսկ խոշորների միջև 500-ական, որպեսզի յուրաքանչյուր իր հնարավորության սահմաններում կարողանա այդ տնկիները խնամել, Բելգստանալ դիմաց օգտագործել իր կարիքների համար մյուսը հանձնել վերամշակող գործարանների։ Ասացիք, որ շրջանում ռոռոկովի տարածքները քիչ են։ Այդ դեպքում այդ այգիները ինչպես են ռոռոկվելու։ Հիմնականում ծառերը առաջի 2-3 տարին է վահանջում ռոռոկման համար, հաջորդ տարիներին կարելի առանց ռոռոկման բնակլիմայական պայմանները այս ենթաշրջանի գյուղերը ընդգրկված են հիմնականում նախալեռնային գոտում եւ նախկինում խորթային տարիներին այստեղ խնձորի, տանձի, ծիրանի, դեղցի այգիներ կային, տեղը նոր նոր այգիներ հիմնադրում։ Եթե ամփոփելու լինենք, ինչ ունենք այսօր այս երկու ծրագրերի շնորհիվ եւ ինչ թերություններ կան, որոնք պետք է շտկել։ Արդեն երրորդ տարին է 15 թվականին ենթաշրջան զարգացման ծրագրերը, եթե համեմատելու լինենք, ապա կտեսնենք, որ այստեղ գյուղատեսական մշակաբույսերի ցանկսով զբաղվող, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվող բնակիչների քանակը ավելացել է, անասնապահությամբ զբաղվող բնակիչների, քանի որ երևի միակ ամենաեկամտաբեր ճյուղ գյուղը այդ գյուղերի համար անասնապահությունն է եւ հաշվի առնելով դրամադրված վարկերի մարումը կատարում է երրորդ տարուց հետո, այսինքն մայր գումարը տոկոսները մարում է մայր գումարը երրորդ տարուց հետո, երրորդ տարուց արդեն վարկով վերծրած անասունները կարողանում են իրենք իրենց տված մթերքով եւ մսի ձևով եւ կատնամթերքի ձևով փակել իրենց գումարները եւ մեծ աջակցություն է անասնապահությամբ զբաղողներին ցանովի փոտաբույսերի տարածքները ավելացնելու գործընթացը, որը վերջին երկու տարիներ երիտասարդությանը մոտավորապես 200 հեկտարից ավել է։ Եվ այսօրվա ստացած ցուցանիշներով բնական խոթարկներից եւ ցանովի խոթարկներից ահագի մեծ տարբերություններ կա։ Նախ որ ցանովի խոթարկները անուշադրության են մատնված, նրիվ թփուտներով ծածկվել են, անանցանելի են, հետեւաբար գյուղատնտեսական տեխնիկա աշխատելու միջոցներ չկա, իսկ այսօր պետք է բոլոր process-ները կատարվի մեխանիզացված եւ խոթարքը եւ տուկավորումը եւ տեղափոխումը, հետեւաբար ծրագիրը մեծ առաջընթաց է ապրել այս ուղղությամբ՝ անասնապահության զարգացման, գերարտադրության զարգացմամբ։ Գյուղին բնակչությանը կապողը հողն է արտադրանք։ Եթե արտադրանք կա, բնակիչը գյուղը չի թողնում, չի լքում եւ սերունդները զորացրվելուց, դամանուսնանալուց, նոր ընտանիք կազմելուց մնում են գյուղում, զբաղվում են անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ, իրացման շուկան կա, բայց չէ աջակցություն կա, մնում է ցանկություն ունենան աշխատեն, իրենց աշխատանքի արդյունքը զգան։ ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի օգոստոսի 18-ի թողարկումը։